illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อแม่น้ำ ซึ่งมีกำเนิด แต่ภูเขา ไหลไปทางต่ำ สิ้นระยะไกล มีกระแสเชี่ยวจัด ถ้าหากหญ้ากาสาก็ตาม หญ้ากูสาก็ตาม หญ้าปปชาก็ตาม หรือหญ้าวีรนาก็ตาม หรือต้นไม้ก็ตาม เกิดอยู่ที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นใสหญ้าหรือต้นไม้เหล่านั้น ก็จะพึงย้อยลงปกฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้น บุรุษผู้หนึ่ง ถูกกระแสแห่งแม่น้ำพัดมา ถ้าหากเขาจะจับหญ้ากาสากตาม หญ้ากูสากตาม หญ้าปปชาก็ตาม หรือหญ้าวีรนาก็ตาม หรือต้นไม้ก็ตาม สิ่งเหล่านั้นก็จะพึงขาดหลุดไป เพราะกระแสเชี่ยวจัดของแม่น้ำบุรุษผู้นั้นก็ย่อมถึงการพินาศเพราะการกระทำเช่นนั้น Suppose there was a mountain river sweeping downwards flowing into the distance with a swift current. If on either bank of the river, kasa grass or gusa grass were to grow, it would overhang it. If rushes, reeds, or trees were to grow, they would overhang it. If a man, being carried along by the current, should grasp the Kasa grass, it would break off, and he would thereby meet with calamity and disaster. If he would grasp Kusa grass, the rushes, reeds, and trees, they would break off, and he would thereby meet with calamity and disaster. อุปมานี้ฉันใด อุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟัง ไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งรูป โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อม ซึ่งตนว่ามีรูป หรือตามเห็นพร้อมซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูป รูปนั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศเพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง so too because the uninstructed wandering who has no regard for the noble ones, and is unskilled and undisciplined in their dhamma, who has no regard for the good persons, and is unskilled and undisciplined in their dhamma, regard form as self, all self as possessing form, all form as to self, all self as in form that form of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster. บุรุชนนั้น ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนา โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตน ว่ามีเวทนา หรือตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนา ว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตน ว่ามีอยู่ในเวทนา แต่เวทนานั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ เพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง He regards feeling as self, all self as possessing feeling, all feeling as in self, all self as in feeling. But that feeling of his disintegrates and he thereby meets with calamity and disaster ปุรุชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญา โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสัญญา หรือตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญาว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญา แต่สัญญานั้น He regards perception as self, all self as possessing perception, all perception as in self, all self as in perception. But that perception of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster บุรุษชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสังการทั้งหลาย โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสังขาร หรือตามเห็นพร้อมซึ่งสังการทั้งหลาย ว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังการทั้งหลาย แต่สังการทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ เพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง He regards volitional formations as self, all self as possessing volitional formation, all volitional formation as in self, all self as in volitional formation. but that volitional formations of his disintegrate, and he thereby meet with calamity and disaster. บุรุชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณ โดยความเป็นตนบ้าง ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีวิญญาณ หรือตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณแต่วิญญาณนั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ He regards consciousness as self or self as possessing consciousness or consciousness as in self or self as in consciousness but that consciousness of his disintegrates and he thereby meets with calamity and disaster ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างคือพืชที่เกิดจากเง่า หรือราก คือมูลพืช พืชที่เกิดจากต้น ขันธพืช พืชที่เกิดจากตาหรือผล คือพลุพืช พืชที่เกิดจากยอด คืออักขพืช และพืชที่เกิดจากเมล็ดเช่นข้าวเป็นต้น คือปีชะพืชเป็นที่ห้า Pickles There are these five kinds of seeds. What five? Root seeds, stem seeds, joint seeds, cutting seeds, and germ seeds as the fifth. ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ ยังไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี แต่ดินและน้ำไม่มีพิสุท้้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้จะพึงเจริญงอกงามได้อย่างนั้นหรือ ก็นั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพิกุส if these five kinds of seeds are unbroken unspoiled, undamaged by wind and sun, fertile, securely planted. But there is no earth or water. Would these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion? No, Venerable Sir. ภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี ทั้งดินและน้ำก็มีด้วย สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้น จะบึงเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้ อย่างนั้นไม่ใช่หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า If these five kinds of seeds are unbroken, unspoiled, undamaged by wind and sun, fertile, securely planted, and there is earth and water. Would these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion? Yes, venerable sir. พิธิ์ทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น วิญญาณทิติ คือที่ตั้งของวิญญาณสี่อย่าง ได้แก่รูป เวทนา สัญญาและสังขารพึงเห็นว่าเหมือนกับดิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน พึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำ วิญญาณที่ประกอบด้วยใจคือเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้า Pickles The four stations of consciousness should be seen as like the earth element, delight and lust, to be seen as like the water element. Consciousness, together with its nutriment, should be seen as like the five kinds of seeds. วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินคือนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรได้ Consciousness because while standing might stand engaged with form based upon form established upon form with a sprinkle of delight it might come to growth increase and expansion วิญญาณซึ่งถือเอาเวทนาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินกินันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ Consciousness while standing might stand engaged with feeling based upon feeling established upon feeling with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาสัญญาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามใบบุญได้ Consciousness while standing, might stand engaged with perception, based upon perception, established upon perception, with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาสังขารตั้งอยู่ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรได้ Consciousness while standing might stand engaged with volitional formations based upon volitional formations established upon volitional formations with a sprinkling of delight, it might come to growth, increase, and expansion. ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจะบัญญัติซึ่งการมาการไป การจุติ การดุบัติ ความเจริญความงอกงาม และความไพ่บูรณ์ของวิญญาณ โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา เว้นจากสังขารดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย Because if one has abandoned lust for the form element, with abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for establishing the consciousness. If he has abandoned lust for feeling element, for the perception element, for the volitional formations element, for the consciousness element. With the abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for the establishing of consciousness. When that consciousness is unestablished, not coming to growth, non-generative, it is liberated by being liberated, it is steady. By being steady, it is content. By being content, he is not agitated. Being unagitated, he personally attained nibbana. He understands, destroyed is birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more for this state of being พิสุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปะ มิจฉาวาจา มิจฉากรรมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณนะ และมิจฉาวิมุตติเสร็จแล้ว การกระทำทางกาย การกระทำทางวาจา และการกระทำทางใจ ที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฏฐินั้นใด ๆก็ดี เจตนา ก็ดี ความปรารถนาก็ดี ปณิธานหรือสังขารการปรุงแต่งใด ๆ ก็ตามธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าทิฏฐินั้นเป็นทิฏฐิที่ชั่ว Because for a person of wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge, and wrong liberation. Whatever bodily karma, verbal karma, and mental karma, he instigates and undertakes in accordance with that view, and whatever his volitional yearning, inclination, and volitional activities all lead to what is unwished for, undesired, and disagreeable, to harm and suffering. For what reason? Because the will is bad. พิจตั้งหลายเปรียบเหมือนพันไม้สะเดา พันไม้บวบขม หรือพันไม้น้ำเต้าขม ที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียก พืชนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดิน และรถแห่งน้ำใดๆ รถแห่งดิน และรถแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นของขม ของเผ็ดร้อน ของไม่อร่อยข้อนั้นเปรตไรเล่าพระเห็นว่าพืชนั้นเป็นพืชที่ชั่ว ฉันใดก็ฉันนั้น Suppose pickles a seed of neem bitter cucumber all bitter gourd were planted in moist soil. Whatever nutrients it would take up from the soil and from the water would all lead to its bitter, pungent, and disagreeable flavor. For what reason? Because the seed is bad. ภิกษุทั้งหลายส่วนเมื่อบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฏฐินั้น ใดๆก็ดี เจตนา ก็ดี ความปรารถนา ก็ดี วันนี้ทานก็ดี สังขารใด ๆก็ตาม ธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความสุข อันน่าปรารถนา น่าใกล้น่าพอใจ เป็นประโยชน์เกื้อกูลก้อนั้นไร้แไรเล่าพระเหตุว่าทิฏฐินั้นเป็นทิฏฐิที่ดี Pickles for a person of right view right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, right knowledge, and right liberation. Whatever bodily karma, verbal karma, and mental karma he instigates and undertakes in accordance with that view and whatever his volitional yearning, inclination, and volitional activities all lead to what is wished for, desired, and agreeable, to well-being and happiness. For what reason? Because the will is good. เปรียบเหมือนพืชพันธุ์อ้อยพืชพันธุ์ข้าวสาลีพืชพันธุ์องุ่น ที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียก พืชนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดิน และรสแห่งน้ำใดๆรสแห่งดิน และรสแห่งน้ำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นรสที่น่ายินดีรสหวานรสชุ่มฉ่ำข้อนั้นเปรตไรเล่าเปรตว่า พืชพันธุ์นั้นเป็นพืชพันธุ์ที่ดี Suppose, because a seed of sugar cane, hill rice, or grape were planted in moist soil. Whatever nutrients it would take up from the soil and from the water would all lead to its agreeable, sweet, and delectable flavor. For what reason? Because the seed is good. พิสุทธ์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว กลองศึกของพวกกษัตริย์ท่าสาระหะเรียกว่าอานากะมีอยู่ เมื่อกลองอานากะนี้ มีแผลแตก หรือลิพวกกษัตริย์ท่าสาระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงไปในรอยแตกของกลองนั้น ทุกคราวไป เมื่อเชื่อมปะ เข้าหลายครั้งหลายคราว เช่นนั้นนานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่เสริมเข้าไปใหม่เท่านั้น Because once in the past the Sarahas had a kettle drum called the summoner. When the summoner became cracked, the Dasaras inserted another peg. Eventually, the time came when the summoner's original drumhead had disappeared, and only a collection of pegs remained. พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ในการยืดยาวฝ่ายอนาคต จะมีพิสุทั้งหลาย สุดตันตะคือตัวสูตรส่วนที่ลึกซึ้งเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุตตันตะ เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอกลับไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง กลับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และกลับไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุดตันตาเหล่าใด ที่มีนักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรอง ประเภทกาบกรอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอเหล่านั้นกลับฟังด้วยดีกลับเงี่ยหูฟัง กลับตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง และสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ความอันตรธานของสุดตันตะ คือส่วนสูตรที่ลึกซึ้งเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ so too pickles. The same thing will happen with the pickles in the future. When those discourses spoken by the Tathagata that are deep, deep in meaning, supramundane, dealing with emptiness, are being recited, they will not be eager to listen to them, nor lend an ear to them nor apply their minds to understand them, and they would not think those teachings should be studied and mastered. But when those discourses that are mere poetry, composed by poets, beautiful in words and phrases, created by outsiders, spoken by their disciples, are being recited they will be eager to listen to them, will lend an ear to them, will apply their minds to understand them, and they will think those teachings should be studied and mastered. In this way, because those discourses spoken by the Tathagata that are deep, deep in meaning, supramundane, dealing with emptiness will disappear ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบริษัทในกรณีนี้ สุตตันตาเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอน มีอักษรสละสวย มีเพียงชนะอันวิจิต เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตันตะ เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจะไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน Here in this kind of assembly when those discourses are being recited that are mere poetry composed by poets beautiful in words and phrases, created by outsiders, spoken by their disciples. The bhikkhus do not want to listen to them, do not lend an ear to them, or apply their minds to understand them. They do not think those teachings should be studied and learned. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี